Manoong! Manoong ang barko ni Papa. Barko ni Papa. Dito na ang Papa ko. Galing siya sa barkong malaki. Siya ay may dalang tsokolate at damit para kay mama na hindi naman talaga kasya kay mama ang mga damit na niya kasi isang taon na ang lupa. Pagkalipas mula nung nabili niya ang mga damit, tapos ngayon lang siya nakauwi. Ganyan ang buhay ni Papa, kasi siya ay si Man. Ang papa ko ay si siman, marami siyang dalang tsokolate galing sa Alemanya, Italia, at Hawaii, at Hawaii, at Hawaii. Sobrang hirap daw ng buhay ni Papa sa barko. Wala lang ibang makain kundi hipon na tuso Galing sa dagat, galing sa dagat Minsan pa nga merong pagkakataon na Wala silang makain Kaya ang ginagawa nila sa barko ay Ay Ang ginagawa nila sa barko ay kumakain ng ng papel ng papel Kaya hindi siya makasulat kay mama Si mama naman galit na galit kasi akala niya may babaeng iba si papa Sa barko pero bakit ganon? Puro naman sila lalaki Ang tanga ni mama bakit nalaisip na ang papa Kung si man may babae sa barko Pero lahat naman sila lalaki, lalaki. Lalaki yung si man, hindi ito si woman. <laughs> Ang si man ay hindi si woman. Ang si man ay hindi si woman. Hindi <laughs> si woman. Meron pang kwento si Papa tungkol sa mga pirata. Sabi niya, ang tunay na pirata ay di naman talaga kamukha ni Jack Sparrow. Ang piratang ito ay mga insyek, kinukuha ang kargamento nilang mga trigo galing sa Greco-Romania. Greco-Romania ang pagkagaling na ng trigo. Sabi ni Papa, takot na takot sila kasi ang lalaki ng mga baril ng inchik na pirata. Wala silang magawa kasi ang dala lamang nila ay para Ang battery ay ever ready. Battery ng lampara ay ever ready lamang. Tawa ng tawa yung pirata, sabi nung piratang inchik. Punching po siya, lo, siya! <laughs> Oh! ng kwento ni Papa bilang sang seaman. Ito'y awitin ng seaman. Awitin ng seaman. Meron pa pala siyang isang kwento. Nakakita siya ng palyena. Yun, palyena. Ang laki ng palyena. Sabi ko ay, Papa, Papa, ang tanga mo naman. Malaki talaga ang palyena. Palyena, palyena. Laki talaga yan, sabi ni Papa Tanga, hindi yung isdang balyena. Yung pokpok sa may Romanya ang sinasabi kong balyena Mas masarap sa nanay mo ang pokpok na ito Kaya ngayon pag uwi ko may kapatid ka na Pangalan niya ay Alexa Alexa <laughs> Galing sa pokpok ng Romanya Balyena <laughs> Balyena Alexa Ang buhay ng lamang babaeng maratitikman sa loob ng siyam na buwan. Dadayo ka sa Romanya. <laughs> Naubos na ang gitara. Ay, sa anak Romanya.